Poliziak tenore untan oraino irisagin dira Jokin Aranalderen etxe haintzinean, bardaz geroz lekian dira atzo Kasazio Korteak Euskal Ieslariaren kolektiboko bozera mailearen Espainaratzia onartu duenetik. Bainan, Jokin Aranalde ez da bere etxean eta berria eta gara egunkarietarat igurri gutunian esplikatzen du zergatik. Pantsikaran bide. Irorogoita zazpi urte dituela eta azken berroita amar urteetan garai beltzenak bizi izan dituela, horietan frankismoa, azpimarratzen du jokinaran aldek bere gutunaren astapenean. Torturatuak izan diren zazpi mila euskal militanteetarik bat dela, horretarazten du, hiru aldiz torturatua izan baita. Azken tratutxarrak 2002an eta bian jasantzituen eta orduan zuen erabaki ipar bizitzera etortzea. Azken bi urteetako egoera politikoa, aztertzen du ere jokinaran aldek, aieteko konferentzia eta erakunde armatuaren armen pausatzea, Euskal Ieslari politikoen kolektiboak bake prozesu hortan parte hartzeko kompromesua hartu zuela joan den ekainaren amabostean miarritzeko ageraldian. Euskal Herrian bakea lortzeko urratsa handiak egiten direlarik, Espainol eta Frantses Estatuak elkor egoiten direla, baina norez gain errepresioaren bidea hau autatu dutela salatzen du jokin aranaldek. Egoera unen aintzinean, jarrera intsumitu eta desobedente baten, eh, batekin erantzuteko autua egiten duela dio. Euskal Ieslarien kolektiboko bozera maile gisa, azken Ieslari eta deportatuak Euskal Herriat ekartzea eta Euskal Herri libre batean bizitzeko lanean hariko dela azpimarratzen duelarik. Gutunaren bururatzean, sustengua erakutsi dioten guziak eskertzen ditu, kuraiaun bat ere desiratuz.